Jan Jan. Ay, ya vola, ya vola, yo voló, yo voló, ya vola, ya vola, yo voló, yo voló, ya vola, ya voló, ya borracho los dos, que descontrol tu bola, tu bola, yo voló, yo voló, tu bola, tu bola, yo voló, yo voló, tu bola, yo voló, ya borracho los dos, que descontrol tu bola, yo voló. En la piscina del hotel jugando waterpolo, la barba lo triunfo, bien cocolo, tengo carete ya no rollo La compré maleado, le pasé el rollo. Cuántas cuantas pegué después de tu reloj. En esta pista soy la ley, el abusador. Que el país siga y no dormimos. Ya bola, ya bola, yo volo, yo volo, ya vola ya vola yo volo, yo volo, ya vola yo volo. Ya borracho los dos, que control tu bola, tu bola, yo volo, yo volo, tu bola, tu bola, yo volo, yo volo, tu bola, yo Ya borracho los dos, que control, borracho. sí señorita, esta es tu noche Te pinto con la brocha, te ramo con broche No hay para tanto en son de derroche Tú se la aplicas, hoy se te come Dale, transformate, ponte puta ¿Cuántos tragos te tomaste, loca? cual fresco, cual jugo a la roca? Hoy tu meneo ya me tiene roca Está buena pero pinta de mala Tu forma de tuerquear me pone la mente mala está buena, pero pinta de mala. Tu forma de tuercar me pone la mente mala. Y ahora yo, yo me pregunté por qué me volé, por qué me bleduce. Y ahora, yo lo, yo ahora yo lo, black music.